O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Magsiyo po po ang lahat. At bago po igawad ang pangwakas na pagbabasbas, ating papurihan at pasalamatan si Yahweh El Shaddai sa biyaya ng Eukaristiya. Gayun din po Salamat sa inyong lahat na nakiisa at nakibahagi sa ating banal na pagdiriwang, lalo na sa ating mga nakasama sa paglilingkod mula sa PFCC Manila na pinamamahalaan ng ating kapatid elder disciple, Brother Medeng Cabello. Maraming salamat din po sa ating naging punong tagapagdiwang. Siya po ang parish priest ng San Roque Parish, Cabrera Street, Pasay City, Reverend Father Edgardo Coroza. Salamat po, Father. Parang first time kong magmas ng Thursday, kaya first time ko marinig na ipinagdarasal niyo po pala kami mga pare. No? So maraming salamat po. No? May puto bumbong ba dyan? Joke lang. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, umay tayo mapayapa. Salamat, Salamat sa Diyos! Diyos. pinatibaya Kanyang pakalingat pa Isang buhay pag-ibig at katanungan Kanta ng kanyang kahalingan Sa panahon ikaw ng lupa Sa panahon ang kami sa ganon sa panahon ng tikman at kaguluhan, sa panahon ng pagpayaman. Umayo natin mamayan, kanyang pagkalingan mapahan. Isa buhay pag-ibig at pagtaruhan, ang tanawin ng kamarihan sa buhay mo, ibig at pamaruan ang narapat niyo kamarihan. Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ang panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan na walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng impilang ito. aking lupang sinilangan tahanan ng aking lahi. Kinukot ko ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal payo ng aking magulang Susundin ko ang tuntunin ng paaralan Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan Iaalay ko ang aking buhay Pangarap, pagsisikap sa bansa Pilipinas Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. D, W, X, I, himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala. Oras po natin alas 5.58. Espiritu Santo. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At sa inyong ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon ang nagkong kapulang kami. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na sa akin ayon sa ligawan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Rin ng Diyos, ipanalangin ang mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At ang verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagtala sa babaeng lahat, at pinagtala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang maging dapat ang hinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon na ng Diyos, kasuhan mo nawa ang mga kaluluwa, na iyong makagasya at siya ay ang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nagdadalaan namin ang pagkatawang tao ni Kristo na ako. Pagmamagaan sa mga aksyon at pagkamatay niya sa krus. Kapag naraming marami ng kanyang pagkabuhay ng manguli sa kalwalatian ng langit. Sa pamamagitan kayo ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya niya't ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw ni sa ano pa darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ibinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa panibagong umaga na pinagkakalubod, pinagkakatiwala sa amin. Ama, minsan pa kami po nagpapakumbaba. Inaamin namin na hindi namin kaya ito kung wala ka at hiwalay kami sa iyo. Dalangin namin samahan kami ng Espiritu Santo. Gabayan kami, Panginoon, sa aming pagninilay. Pagpalain po, Panginoon, ang aming makapatid na nakikinig sa umagang ito. Gabayan din po ang bawat desisyon na gagawin ng mga kapatiran namin. Ama, patuloy namin pinagdarasal ang kalusugan ng inyong lingkod, Brother Mike Velarde, at naniniwala kay Panginoon patuloy siyang bibigyan ng kalakasan. Ama, Samahan kami, Brother M. Bailon, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong salita, ang lagi naming may papahayag. Salamat po sa iyong kabutihan at patuloy ka naming luluwalatiin ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Into the finished marching. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang ating dakilang Yahweh Elsay. Magandang umaga po sa ating mga kapatid, sa ating lahat na nakikinig, lalo sa ating minamahal na punong lingkod. Good morning po. Ito po ang Daily Bread Thursday Morning Edition. At sa umaga ito, ang inyong mga kasama, ang inyong mga kapatid ka pair partner, Brother Boy at Balisbis. At for the first time, kasama kong aking kapatid, galing pa ng probinsya. Inyong kapatid, Brother um, Bailon. Yan, pakiulit mo, Brother Rem. Ha? Ang inyong kapatid na makakasama ngayon ni eh, Brother Boyet ay eh, ang inyong kapatid Brother Ramba. Ayan, bihira kayo magkasama ito pero <laughs> ewan ko pag nagkakwentuhan tayo matagal tayo kaya <laughs> tinitingnan ako rilo eh. Pag nagkasama tayo matagal tayong usapan. Anyway, saan ba galing Brother Rem? Brother, sa Alamenos. No? Nako. Eh, ikaw kahit Sabado nandito ka eh. Oh. <laughs> eh, mas maganda kasi dito, matin ka eh, makatin ka oh. yung ano. Sa bagay, buong barangay ang kasama mo pag Sabado eh. Yan eh, brother, buksan natin Ebanghelyo ng Panginoon sa araw na ito, sa Luke chapter 5, verses 1 to 11. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw, he saw at, the, at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats and one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we work hard all night and haven't caught anything but because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled boats, both boats, so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Sa wikang Tagalog, ito naman po ang sinasabi mula sa Lucas, Kabanatang 5, Talatang 1 hanggang Talatang 11. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng konti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nagka- nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon, Pedro siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan nang Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama, kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago, Juan at mga anak ni Sebedeo at mga kasyosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Panginoon. Kapag magtatanong ka ng tungkol sa pabahay, ang tatanungin, kakausapin mo karpintero, di ba, brother? Pag uh, ah, buwabiyahe naman, mm. Eh, pag alam ko sa ng traffic, mm eh, siyempre yung mga uh, o driver. driver. Kumisan alam nila kung anong oras ma-traffic. <laughs> di ba? Pag rush hour, ma-traffic, oh. di ba? Si Peter, mangingisda ito. <laughs> alam niya kung saan yung isda at kung anong <laughs> oras yung maraming isda. isda. Pero sa pagkakatong ito, mukhang may nangyari sa buhay niya, ano? Hmm. At uh, eh, alam naman natin sa buhay natin may mga hindi magandang nangyayari kung minsan sasabihin lang natin, napakamalas ng araw na ito, parang wala eh, no? Pero kung minsan, ang, inaalaw ng Lord na mangyari yun. Dahil, maring may purpose ang Lord para tawagin tayo at Amen. gamitin tayo ng Panginoon, Brother Rem. Totoo yun, kasi nga dito sa ating binasa eh, eh kung titingnan natin ay yung purpose talaga rito ng Panginoon eh tawagin yung mga lingkod, mm-hmm. yung ihirangin niya mm-hmm. na na magagamit para sa pangangaral ng mabuting balita. Mm-hmm. At dito, uh, maaring sabi mo nga, ito'y, hindi ito isang pagkakataon. Oho, oho. Kundi itinakda niya ito. Mm-hmm. At ang pagtawag dito ng Panginoon sa kanila, eh, may karanasan eh, na hindi mm-hmm. nila makakalimutan. Eh. Kasi bakit? Sa isang mangingisda, yung mabigo ka, isang ano yun, insulto sa kanila professional na mangingisda eh, tapos ni Dilis walang nahuli <laughs> Dilis pa talaga wala pa na sumabit wala doon talaga. sa ano eh. o sa lambat sa lambat no. ni Dilis wala eh. pero napaka-imposible naman natin wala sila nahuli oh, kahit isa kaya no? nga eh, kahit diba? Dilis wala oh, kahit Dilis na lang may sumabit man oh, lang kahit eh. mga alimango man lang sana wala alimasan wala, di eh. ba wala zero talaga mm. makikita mo zero so pinapakita dito talaga na meron layunin ang Panginoon mm-hmm. kung bakit naganap ito sa kanila. Yung mo, no? ano yung sinasabi dito na ah, yung naghanap siya may bangkaron sa gilid mm. nakita niya sumakay no pagamat uh, sinusundan siya ng maraming tao ang Panginoon, eh, talagang, eh, ano eh, siguro nag, pinili niya talaga yung bangkang yon mm. So, dinabi-nabi naman si, alam, nakakita ka na sa may, sa may mga, aplaya. Sa mga probinsya, tawag na aplaya. Nakita marami ng bangka doon. Hmm. Pero bakit may specific na bangka ang oh. sinakyan? At kay Simon pang bangka ang sinakyan. Kung kailan naglilinis, naguhugas na sila, parang wala na talagang plano. No? Eh, eh, eh, Jesus stepped into Peter's boat. Yung sinasabing pumunta si, ang Panginoon, pumasok, sumakay, no? Symbolic kasi 'yun, Brother Rem. Eh. Hmm. Parang pinakikita no o pinakikita ron na gusto ng Diyos na uh, na pumasok sa buhay ni Pedro, sa kanyang mm. trabaho, at sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain, ng mga problema, struggles. E, symbolic yun eh. eh tayo kumisan, parang ayaw natin, allow na pumasok ang Panginoon sa sarili natin bangka eh. Amen. Teka muna, ako, ako, bang, ako may-ari ng bangka. Yun ang isipin, sarili eh. Pero si ang Panginoon, basta pumasok siya, mm alam niya ang gagawin sa tao. Kagaya kay, Peter, kay Simon, alam niya kung paanong ididil ang taong ito sa sitwasyon niya, Brother Totoo, kasi nga, yun nga yung kasi yung plano niya mm-hmm. na pasimula na sinasabi nga dito na tatawagin niya yung mm-hmm. mga pipiliin niya. Pero, mm-hmm. yun nga, kailangan uh, kung ididil niya ito, sila Simon ay mismo personal niyang ano, uh, in-encounter si Simon dito eh. Mm-hmm, mm-hmm. Na hindi makakatanggi. Kasi bakit? Yung bangka ang ginamit eh. Oo eh. eh hindi siya makakatanggi. Maghihintay talaga siya hanggang matapos tong ano. <laughs> na kumbaga sa ano, uh, para mapakinggan ni Simon yung salita Pangangaral, ng oh. Diyos. Kasi nga, dahil nga sa karanasan ni ni Simon sa pangyayari na yun ng magdamag, eh ang hirap nun, no? Pagod, hirap, no? Puyat, tapos ganun, ma, para bang maiistorbo pa. No, oh. maiistorbo pa yung bangka pa ang siguro, napili. Siguro bubulong-bulong ito. Mm. Pira man, dahil pwedeng bangkang gamitin. Ito pang bangka ko. <laughs> Di ba? Di, oh. ano eh. It's, ano eh, it's symbolic din, bait mm. sa bangka. Mm. Pinakikita rito na hindi lang sa sinagoga pwedeng mangaral, Brother M. Sa labas. Amen. No? Ah, ang, ang kaharian ng Diyos hindi lang nakakulong sa isang gusali. Oo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang sa isang gusali. Tayo, wala naman tayo sa simbahan, pero nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kahit saan lahat, lahat ng dako, ang Diyos ay linuloob niya na magkaroon ng pagkakataon ang tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kagaya nito, eh, pwede naman siya sa tabi lang ng pampang o sa, sa mismong beach, pero hindi eh. Sumakay talaga. Gusto niyang uh, gusto niya talaga si Pedro kasi eh ko ba kakaiba talaga ang pagkatawag ng Panginoon kay kay uh, Simon pa siya noon Simon pa no hindi pa siya Pedro pero ang sinasabi ng Lord may tuturo siya kay Simon eh ang pagpapakilala kaya sumunod na oh, sinasabi ng Panginoon eh ha ah, eh pumalaot ka para kay Pedro papalaot ikaw hugas lang namin ng lambat eh tapos papalaot naman oh, sige ang ang sinasabi doon is pumalaot Maaring sila Pedro naman ay nakapakinig na ng salita ng Diyos. Kaya lang mababaw. Mababaw. So ang gusto ng Lord is lumalim-lalim ka para mas maunawa may dahil may plano ako sa iyo, brother Totoo kasi dito bakit ginamit niya yung bangka para uh, makapakinig ito talaga si Simon. Mm-hmm. No? Na mapakinggan niya kung ano yung uh, aral ng Panginoon mm-hmm. at aral na yun, alam ko para yun sa kanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi ganaan Panginoon, pagka nagsalita, eh, uh, ala, mararamdaman ng isang tao na siya yung kinakausap. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Mararamdaman yun ng isang tao na bagamat ito inahayag, eh, ang Diyos kasi pagka nangusap ng specific sa isang tao, kahit hindi niya ito tinutukoy ang taong ito, mararamdaman ng isang tao na siya yung kinakausap ng Panginoon. Kaya mhm. dito, sabi niya nga, uh, nung sabi ng Panginoon na makapakinig, eh, pumalaot ka na. Mm-hmm. Pero ang pangangatuwiran niya nga rito, sabi niya, magdamag kami nagpagod. no, <laughs> na, mag, nagpuyat, magdamag kami nagpagod, ang sabi niya rito. Sa totoo lang, Brother Buyet, no, ako nasa Samar, may isa tayong kapatid doon na mangingisda, si Brother Oo. Daniel. Mm-hmm. No? Tinanong ko yun sa kanya, bakit ba kayo kumanghuli sa gabi? Pwede mm. naman sa araw. Oh. Bakit pa kailangan kayong magpuyat mm-hmm. sa gabi? At yun talagang madilim kung mm-hmm. kailan, paano nyo mahuhuli yung isda, paano nyo malalaman na mas marami ang isda na oh. mahuhuli. So, mm-hmm. alam mo, sabi niya sa akin, meron kasing pain mm-hmm. na ginagamit sila. At ang isa sa pain nila, ang ilaw. Ah, okay. Mm. Kasi sabi niya, pag linagay mo ang ilaw sa tubig, yun yung nakaka-attract sa mga isda para sila lumapit. Mm. Kaya doon yung magpapaikot-ikot yan dyan, makikita mo talaga yung mga isda. Hindi ka nila makikita, pero sila kitang-kita mo mm. kung paano silang lumalapit doon mm. sa sa isda. Uh-huh, uh-huh. Yung sa bang, doon uh-huh. Oh. sa kung saan yung may, may ilaw, Mm. doon sila hmm. paikot. Hanggang sa pinapaikutan nila yan ng lambat. Yan. Uh-huh. Hanggang mahuli yan. Kaya marami hmm. silang nauhuli. Mm. Pagdating sa ilaw talaga, ang kalikasan ay talagang madaling ma-attract. Uh-huh. Tayo, uh-huh. pag may ilaw, lalakad ka, Huwag tayo doon, doon sa may ilaw tayo. Ah. Para kung mag, mag-usap sa may ilaw, may ah, liwanag. Amen, Hindi amen. tayo nag-uusap sa dilim. Mahirap yun eh. Mm. Mukhang droga pinag-uusapan daw pag sa dilim eh. O, oh, ibig sabihin, punta ka sa liwanag. Amen. Yun is that. Oo, ito. Mm. Talagang makikita mo no, na nandoon. Pero nabigo sila sa pagkakataon. Mm-hmm, mm-hmm. Alam mo kung bakit, Brother Boyet? Mm-hmm. Sa pagninilay ko dito, eh, mas mala, mas maliwanag yung ilaw ng Panginoon kaya totoo amen mas maliwanag yun ang naka-attract sa mga isda kaya wala do sa laot yung mga isda brother boy mm-hmm. kaya nandito sa baybayin na lang yung mga isda oh. <laughs> mas maliwanag kasi oh, eh, si Kristo naroon si Kristo uh, ito mo ah, mo sino, sinasabi ng ng Lord dito na uh, gusto niya na pumalaot. Mm. Kumbaga, ito naman sila Peter, sanay na sila sa pangingisda. Mm. Kaya lang magdamag na nga ay ang sinasabi dito ng Lord is pumunta ka sa malalim. Kung minsan mas gusto natin yung tawag nito, uh, yung comfort zone natin. Mm. Doon lang tayo, dito lang tayo. Mm. Brad, okay na ako rito. Hindi na ako mag hindi na ako eh bagamat merong lahat naman ng tao merong oh, binibigyan ng Diyos ng de- desire para mm. i-share oh. ang kabutihan niya pero de okay na ako brad attender na ako. Mm, okay na lang ako dito. Ay, kaysa naman ano eh. Pero, sometimes, God push you. Oo. Tutulak ka talaga para uh, mas malalim pang paglilingkod Oo. ang nais ng Diyos, Brother Eh. Aalisin ka talaga doon sa Oo. kinakasanayan mo. Oo, totoo Ang yun. Diyos kasi, ayaw niya na maging stagnant mm-hmm. yung maging buhay mo. Mm-hmm. Ang gusto mm-hmm. ng Panginoon, eh, laging merong kang uh, ano yung development Oo. or laging merong kang pagro sa mm. bawat ano sa bawat buhay kasi mm. kung stagnant nga naman yun na lang mm. yun na lang nang yun eh hindi naman yun ang gusto ng Diyos sa atin. Parang may struggle si Peter dito sa pagsunod. Ano? <laughs> Karoon ng struggle siya. Eh, Lord, damag na eh. Mm. eh pero, ha? Merong, merong halong pag-aalinlangan, mm. pero may pananampalataya. Eh hindi hindi hindi na pwede yun, Lord. Gab- maga na eh. Mm. eh tsaka magdamag eh. Ah. Parang napaka-imposible. Pero eh, pagsunod sa Panginoon sa Kristo ay nagbubukas ng himala Amen. sa buhay Amen. ng tao, Brother Rem. Yun nga. Sabi nga, di ba? Ah, dahil sa sinabi mo, Panginoon. Mm-hmm. Dahil sa sinabi mo, Panginoon. Oo. Magdamag kami nagpugat, nagpagod, naghirap, puyat. Pero dahil sa sinabi mo. So, mm-hmm. ibig sabihin, yung narinig niyang mabuting balita, na pinapangaral ng Panginoon, dumating sa kanya yung faith. Mm-hmm. Kasi sabi nga, di ba, sa Roman chapter 10, verse 17, ang pananampalataya, bunga ng pakikinig. pakikinig. So, nagka, nagkaroon siya ng faith ng mga time na yon. Mm-hmm. Yung faith na mula doon sa salita ng Diyos. Mm-hmm. Mm-hmm. sometimes, Brother Rem, uh, ang greatest miracle natin ay, uh, or greatest blessing, madalas, dumarating sa sandaling meron tayong discouragement. Ayun ang pinaka ano kapag sasabihin na nung para bang uh, wala na. Wala na ito, wala na tayong pag-asa nito. Amen. Wala si Peter, wala na sila kapag apag-asang ano eh. But kung susunod tayo sa so timing ng Oo. Panginoon. Eh, Yan kinamaganda. May timing ang Lord eh. Uh, alam mo, ang Diyos, wala naman talaga siyang oras. Eternal siya eh. Pero, Tama. na, pagkakataong yon alam niya yung oras eh. He knows the timing kung kailan. Bagamat sabi niya, eksperto na sila Peter. Kahit sabihin natin, uy, sanay na ako Brad, kalakaran na to. Pero may patakaran ng Diyos <laughs> para dapat sunduin eh, di ba? Ah. May sariling ano ang Diyos eh, patakaran. May sariling plano. May gusto tayo, pero hindi yun ang plano ng Diyos eh. Di, kung hayaan natin pasakayin sa bangka natin ang Panginoon at hayaan natin uh, ah, sumunod tayo sa hmm. paggagawa tatanggap talaga ng himala, Brother oh, M. Ta- tama. Yun sabi mo, brother, mm. ano nga, mm. ito. Nung makinig siya, mm-hmm. dumating yung faith sa kanya, mm-hmm. at yung faith na yon hindi pwedeng hindi siya kumilos. Mm-hmm. Kasi ang dala ng faith, pakilusin ka. Amen. Faith kasi is action. Totoo. Kaya kapag dumating sa iyo ang faith, pakikilusin ka. Mm-hmm. Kaya nung kumilos si Pedro, tinamun sa napakinggan niya, mm-hmm. wala na siyang gana, nangatwira oh. na nga eh. Oo. Pero doon sa narinig niya na sinabi ng Panginoon, doon nag, nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Merong uh, dumating sa kanya na nagpapakilo sa kanyang buhay para gawin yon yung sinasabi ng Panginoon bagamat pagod na hirap na pero nagpanibagong lakas eh kasi mm-hmm. bakit 'di ba ang faith nga sabi hindi lang uh, uh, mapangyayari ang lahat ng bagay. Mm-hmm. Kundi palalakasin ka, bibigyan ka ng pag-asa. Mm-hmm. Kaya nung gawin niya, tingnan mo anong naging resulta. Uh-huh. Nakita niya yung ano, yung resulta nung sinabi ng Panginoon na uh-huh. napakinggan niya. Mm-hmm talaga naman, grabe yung ano. Halos sabi, lumubog. <laughs> sabi rito eh, magkapunit-punit yung... Oo, ano. eh matibay ang, mm. ang lambat. Pero ang term doon, sobra. Grabe mm. yung, yung ka, ka, kapalit mm. ng pagsunod. Amen, amen. Sabi mo kanina, nangangatwiran. <laughs> Maraming tao bago sumunod mangangatwiran oh, muna eh. Mangangatwiran. Masyadong ano eh. Uh, ano ba 'yun? Imbis kasi, na sumunod na lang. Kasi eh. sila doon sa sa kanilang kinasanayan. Oh, oh, oh, Tapos mababago, babaguhin mo 'yun sa isang iglap yung kanilang kinasanayan. May, may arap 'yun. Kumisa sabi, teka muna, Brad, baka pwede namang hindi ata pwede to eh. Sa chapter namin, hindi pwede oh, to. Diba? Kaya nga, di ba, sabi niya, magdamag kami. Oh. Magdamag kami ngayon kung kailan araw. Mahirap na manghuli ng araw. Kasi nga eh, kitang-kita ka na ng isda. Lalayo ng isda. Pero mm. tingnan mo, wala sa laot yung mga isda, Brother Boyet. Oh. Nasaan? Nandoon na, malapit lang doon mm. sa hmm. baybayin yung mga isda. Mm. Nandoon yung kanilang ano. Kaya nagulat sila eh. Oh. Lahat ng klase ng isda, ng mga malalaki na eh, nasa laot lang nahuhuli yun sa mm-hmm. pinakamalalalim na na ano lugar. Eh yung panghuli nila eh, nasa ano lang eh, malapit lang eh. Oo, pero kasi naghuhugas na yung eh. mga malalaking isda. Nagsilapit talaga. <laughs> o, yun ang talagang himalang pinakita ng Oo. ating. Kaya ano nangyari kay Peter? Nataranta eh. Mm. <laughs> Nataranta. Bagamat nagtawag siya, ah, kasi nahirapan sila eh. Mm. Ay, pinapakita ro na, oh, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi pwedeng ikaw lang. Yes. Dapat may partnership, tinawag niyo sila si sila James at si John, no? Yung yung pagkilos ng Panginoon ay hindi lang para sa isang tao, kundi pagkilos para sa isang komunidad. No? Ang blessing din ng Lord, hindi lang para sa isang tao. Amen. Kundi para sa lahat para ma-share. Ganun naman ang pinaka-purpose eh. Pag mm. tinawag ng Panginoon, eh, sinasabi ng punlingkod sa atin, dati sinasabi niya, multiply yourself. Oh, yes. Di ba? Kinakailangan i-multiply. Ibig sabihin, mag-train tayo, magturo tayo ng mga taong eh, eh nakakalungkot ko. Halimbawa, uh, tayo, tingnan mo naman tayo, medyo nadadagdagan ng edad natin. May mga dapat may kasunod tayo. Mm. na talagang uh, tutulong at magpapatuloy ng gawain. Sa, sa atin nga, sa mundo ngayon, kung titingnan mo, galing sa Panginoon yung idea na yun, eh, yung networking. Oo. Oh, oh. Mm. Yung networking, yun yun sinasabi rito ng Panginoon. Mm-hmm. Mag-networking kayo. sinasabi. <laughs> Hindi sinasabi sa ano, pero yung mga businessman ngayon rin, mm-hmm. yun ang ginamit nila. Oh. Na dapat, alimbawa ako, isang businessman, dapat kumuha ako na magig, may magiging tao ko na isang businessman. No? Grabe yun, ano? <laughs> Mag-multiply ako. Oo, yun hmm, diba? sinasabi. Oo. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Kaya mapapansin natin sa ginawa dito, ano mo, ng ng Panginoon mm-hmm. sa mhm. kanya. Mhm. Yung makinig siya, Oo. nagawa niya yun. Oo. Nakilala niya eh. Mm-hmm. Kung sino itong Panginoon. Oo. Mm-hmm. Nakilala niya eh. Mm-hmm. Pero mo, nabuksan siya rito, Brandon, ano, na nakilala niyo yung Panginoon mm-hmm. na mhm. si Jesus. Na hindi lang basta-basta ang, mm. ang kaharap niya ordinaryo, Oo. tagapagturo lang. Mm. Dahil may mga tagapagturo din sila sa kapaligid din, may nangangaral, kaya lang kakaiba ito dahil, Oo. abe, sinunod namin mm. at may nangyari. Mm. Ganun talaga pag sumusunod tayo, bagamat may struggles tayo sa pagsunod, pag sinunod talaga at kahit medyo mabigat sa ating, oh. sundin na natin, oh. sundin na lang. Huwag na mga ngatiran, may nangyayari oh. sa ating. Kagaya nangyari kay Simon, no? Na, nagulat siya. Mm. Hindi niya expected na sa ganung oras, mm. makakahuli pa siya mm. ng ganung karami kaya sa tinding ano na nakilala na realize ni, ni Simon yung kanyang pagiging makasalanan. Amen. 'Di ba? Sabi niya lungod siya. Sabi niya, Lord, hindi ako karapat dapat, Lord. Baka pwede lumayo kayo sa akin dahil pag nakakita na panahon nung kasi ganun eh pag nakakita na ano imala. Ako, sinful ako, hindi ako karapat dapat na makaharap. Kumbaga matatakot sila. Eh, siguro itsura naka nakayuko pa or Amen nahiya Amen. kasi kaharap nila nila ang Diyos no but sabi ng ng Lord uh, sabi ng Lord uh, ah, wag kayong mag-alala binigyan ng assurance ng, ng Panginoon si Peter na pakita na yung grasya ng Diyos tinatawag niya sa kabila ng ating mga kasalanan oh, at pakulangan brother Totoo Red. kasi sabi tinan niyo ha sabi nga, nga brother Boyet no nakilala niya ang Panginoon mm-hmm dahil doon sa ginawa na yun, yung mhm. sinabi mm-hmm. ng Panginoon, mm-hmm. kakaiba eh. Kasi wala pa siya naranasan na ganun. Mm-hmm. Yun, kaya nga hindi niya makakalimutan yung karanasan na ito. Oo, At higit sa lahat, nakilala niya ang Panginoon. Ang salita kasi ng Panginoon eh, ang word, ang meaning nito eh, nagmamay-ari ng lahat ng bagay mm-hmm, mm-hmm, at nagmamay-ari ng buhay ng tao. Mm-hmm. The owner of a property and the owner of a person. Mm-hmm. So ibig sabihin, nakilala niya kung sino yung nagmamay-ari sa kanya. Oo. Sino nagmamay-ari ng mga isda na to. Oo, oo tama, Kaya nga grabe. sabi niya, mm-hmm. eh, Huwag kang lumapit sa akin, Panginoon. <laughs> sa akong makasalanan, sa akong marumi. Tayo rin naman, pag siro, makaharap na natin ang Lord, mahihiya rin tayo. <laughs> Oh, Kaya kung minsan nag-uusap, ano, ang tao pag da, kaharap na sa Judgment Day, palagay ko hindi mamamatay sa parusa, kundi sa hiya. sa <laughs> hiyang... Pin- ah, eh, eh, eh, dito, sa harap dito pa nga lang sa lipunan na ginagalawan natin kapag isang na nagtrending yung isang pangyayari, parang ayaw na magpakita eh. Ah. <laughs> Nagtatago. Oh, Kasi sa hiya. Ganun kung kapag karap mong divine ang Diyos, Brother Rem, na nakakalam ng lahat ng pinagagawa natin, edi, Mahihiya rin tayo. May ilang ka talaga. Mm. Para bang nagigilty ka kagad. Oh, guilty talaga. <laughs> guilty ka kagad. oh, di ba? Yung kupek kagad nun. Kukurutin, no? Mm. Kukurutin. May kumisan pag nagpipreach ka o nagpipreach tayo, may nakikinig tayong mga preacher, pinakinggan na sila. Mm. Kumisa pag nagsasalita sila para may, sasabihin mo, may pinatatamaan. Ah. Pero hindi, kurot yun eh. Mm, totoo. Kurot ng spirito yun para, ops, oy, alam mo yan, ikaw yan. Mm. Ikaw ang tinutukoy niya. Si Peter sa pagkakataong yun, alam niya siya yung siya yung ano eh kasi bangka ko to. <laughs> bangka ko ito. Yung sinasabi, Lord, teka mo na Lord, gumawa ka ng himala sa bangka ko. Anong meron? Hmm. Ano? Uh, talagang mahihiya siya na hindi ako rap. Marami may atraso din, maraming kagalit si Peter or what. Pero ano doon is nakita niya yung kanyang weakness. Amen. Maganda yan eh. Inamin eh. Amen. Maganda yung pag-amin. Pag tayo tutugon sa, pana- sa Panginoon eh, aminin natin may pag dapat may ano eh, total Amen. surrender sa harapan ng Panginoon, brother. Oh, totoo. Kasi pagka nag, nag ang salita kasi ng Diyos, mm-hmm. pagka dumating yan sa iyo, magbubukas yan ang iyong kaisipan eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Maiintindihan mo. Ayan, mauunawaan amen. mo yung mm-hmm. bagay na yun amen. na may may sinasabi talaga sa iyo ang Panginoon. Mm-hmm. Maiintindihan. Kaya kapag sinunod mo yun, makikita mo lalo yung epekto nito, yung resulta nito na yun ay magbubuka sa iyo para makilala mo siya talaga. Mm-hmm. Maranasan mo siya, ma-encounter mo siya. Yeah. Kaya nga, pagkatapos dito mangyari, gilala sila lahat, namangha sila mm-hmm. lahat, mm-hmm. na-amaze sila mm-hmm. lahat. Na, ano, no? mm-hmm. Hindi lang siya, kundi pati mga kasama niya, mm-hmm. na-amaze eh, siya sa pangyayari na yun. Kasi mm-hmm. bakit? si Pedro mismo na encounter niya personally. Siya mismo mm-hmm. na encounter niya, nakilala niya yung nagmamay-ari sa kanya. Mm-hmm. Nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Mm-hmm. Ah, eh, binago niya yung kanyang sitwasyon ng buhay. Eh. Mm-hmm. Uh, ang ano eh, from occupation to vocation. Amen. No? Mula ang trabaho pag sabi ng Lord, mula ngayon, huwag kang matakot ha, mula ngayon, <laughs> hindi ka na mangingisda ng tilapia. hindi ka na mangingisda ng bangos o ng mga isda. Mangingisda ka na ng kaluluwa ng mga tao. Yun, yun, yun ang mga tao. yun, ang, yun ang purpose nun. Eh. Yung, yun yung pinaka... Ma- maaring nagkaroon na sila ng encounter, naalala mo, uh, sino ba ito, yung uh, kapatid ni Peter. nakita na eh. Biglang pinunta na siya noon eh, earlier eh. Uy, hmm. nakita na namin ang Kristo eh. Sabi, ah. Then later on, ito, may duda pa si Peter nung una. Unang pag unang kwento, dahil unang chismis na. O, kwento lang yun eh. Nung makita niya yung Himala, bay, teka muna, iba na to. Amen. Iba na ang usapan dito dahil pinakita na yung Himala. Kaya sabi ng Panginoon dito, no, you will now become fishers of men. Tao na. Nakakagulat nito. Agad-agad iniwan yung gamit. Hmm. Lahat eh. <laughs> no? Eh, samantalang kung titingnan natin, ano, yun yung pinagsisikapan nila na makuha. Oo. Oh. Yun talaga yung gusto nilang makuha, yung ganun karaming isda. Oo ba eh, makakalat yun. Kasi bakit? Kung papansinin nyo, sabi dito, kasyosyo. Mm. So, ibig sabihin, negosyo talaga nila ito. Mm. Business talaga oh, nila ito. so, maraming umaasa sa kanila. Mm-hmm. Brother Boyet na na palengke, Kumis. mga tao. Baka nga may paligsahan pa sila mga isda, oh. pinakamaraming huli. Oo, oh, di ba? <laughs> sila yung ano. Pero nakakapagtaka, tingnan mo, nung ma-encounter nila ang Panginoon, ma-encounter nila yung himala na yun, na nakita nila, iniwan yung ano eh, iniwan lahat yung isda. Hmm. Kaya nga sabi ko, sa akin, sabi ko, tingnan nyo, sabi ko, nagkanda bulok-bulok yung isda. <laughs> <laughs> hindi diba, binenta naman siguro. Hindi yan. na binenta. Ini, <laughs> pansinin mo, sabi dito, iniwan eh. Iniwan nilang lahat. Sumunod kay Jesus, iniwan na lahat yung isda doon. Oh, oh, o, di ba? Malinaw yung sinasabi mm, dito. Mm, o, di Oh. Nang maitabi na nila ang mga bangka oh. sa pangpang, iniwan nila ang <laughs> lahat at sumunod kay Jesus. Siguro yung mga tao ron, o yan, kunin niyo yung isdang yan. Wala nang kumuha. Ba- Kasi lahat sila eh, sumunod eh. Kasi bakit? Nakita nila na na kay Jesus yung kailangan nila. Mm, grabe. Binigyan nila ng mas halaga yung panawagan ng Panginoon. Mas mahalaga na ngayon mm. si Jesus mm-hmm. kaysa doon sa mga isda. <laughs> eh dati yun ang pinapahalaga nila eh. Doon mm. sila lahat, doon oh. umaasa eh. Mm. Doon sila, naka, kaya lagi nakaabang na sila doon sa baybayin. Eh. Oh. Di ba? Bigo lahat sila, mga oh. malulungkot. Oh. Oh, pero mo, ilan yung nabigo doon? Pamilya, yung mga mamimili ng isda doon sa baybayin, yung palengke, walang i-distribute na isda. Oo. <laughs> o, di ba? Pero ito, nung ginawa, nung ginawa na ng Panginoon sa kanila, na nandun lahat sila, kita mm. nila lahat yun eh. Iniwan lahat yung isda. Oo. Sumunod sa Panginoon. <laughs> Iniwan na talaga nila. Mat, matindi talaga ang pano. Alam mo, yan ang, yan ang ini, magandang prinsipyo di ba may kasabihan tayo, kung sinong nag-aya, hmm. siyang taya. Oo, oh, <laughs> kaya, kaya naman talaga. Kaya, diba? kung ang Diyos ang nag-aya sa'yo, oh. Huwag kang magalala. Siyang taya. Siyang <laughs> sasagot ng lahat. Oh. Kaya iniwan eh. Iniwan na, ni mo. Sabi ko, sira lahat ang mga isda. Oo. Oh. <laughs> De, pag, ito tayo pinapakita talaga. Kapag buo, hmm. buong pagsuko, Amen. total surrender, Ah, ah, ganun eh, yun ang discipleship eh, total surrender. Uh, uh, ang Pangin mismo ang nagbibigay sa iyo ng uh, desire mm. para kalimutan mo yung nagbibigay sa iyo ng seguridad, ng mga kayamanan. Mm. Ang panghawakan mo ngayon, yung pagsunod kay Kristo mm. Jesus na ating Panginoon, brother. Yun ang pinagmumulan kasi. Mm-hmm. Pinakilala niya kung sino yung pinagmumulan niyan. <laughs> higit, <laughs> higit sa lahat ng pinagmumulan. Oo, siya higit sa lahat ng pinagmumulan yan. Mm-hmm. Parang pinakina, ako, ako ang pinagmulan kita mo, ako, sa akin lahat yan. Mm-hmm. Nasa akin lahat mm-hmm. yan. Kaya kung sa pagkakatawag ko, sumunod ka sa akin, sinuko mo yung buhay mo, at sa bagong ipagagawa ko sa iyo, hindi ka mamumroblema. Mm-hmm. Hindi ka mag-aalala. Kasi bakit? Ako yung resources eh. Mm-hmm. <laughs> Siya mismo ang Panginoon kasi yung resources. <laughs> Siya mismo yung kailangan natin. Mm-hmm. Yun ang ano. Eh. Mm-hmm. Kaya kung i-apply natin sa buhay natin, Brother Remit, sa magandang i, ano is, hayaan natin pasakay ng Panginoon sa ating buhay. sa buhay natin. Hayaan natin na anyayahan natin siya sa araw-araw natin struggle, sa mga problema, sa routines natin sa araw-araw. Uh, ano eh, gusto niyang gamitin yung buhay natin para mag-glorify siya. Ganun din ang buhay natin gamit kung halimbawa sila mangingisda sila ginamit ng Panginoon kanilang talent sa pangingisda eh, mag- matyaga ang mga mangingisda hindi mainipin ito Nag- matagal maghintay ito eh alam ng Panginoon kapag ganyan ang ugali ng isang tao hindi siya ano eh, mahalawak ang pasensya nito, Brother Hindi siya mainipin. Kaya, kung nasan ka ngayon, hindi mo kinakailangan o mag o, i, o, hindi mo sinasabing iwan ng lahat. Ang point ah. doon, kung nasan ka ngayon, ikaw man ay call center mm. agent, ikaw man ay doktor, mm. ikaw man ay driver, mm. pwede kang gamitin ng Panginoon sa paghahayag ng mabuting Amen. balita, brother. Eh. Amen. Totoo. Kasi ako nga, brother Moyet, isa sa patotoo ko. Nung tinawag ako ng Panginoon, magandang trabaho ko eh Mm. Sumasahod ako ng, noon pa, 54 pa lang ang minimum. <laughs> eh ako sumasahod na ng 1,000 plus. Mm. Kasi driver bodyguard nga ako. Mm. So, alam mo ba nung tawagin ako ng Panginoon eh, ano eh, ayaw ko talaga eh. <laughs> ayaw ko talagang, ano, ayaw ko tong ganito, Oo. ano. Mm-hmm. Bagamat pinakita sa akin kung ano yung gagawin ko. Mm-hmm. Sa ministry, pinakita ito, gising na gising ako na nagpipreach ako sa maraming tao. Parang sabi ko, nananaginip ba akong gising? <laughs> sabi ko, dalawang beses yung pinakita. Parang mm-hmm. Ayaw ko kasi ang unang iniisip ko, paano yung pamilya ko? May mm-hmm. tatlo na kaming anak noon. No. Kaya nga ang tanong ng star wife ko noon, nung nag-decide na talaga ako na sumunod Maglingkod, sa kanya, oh. eh paano na buhay natin? Paano na ano natin? Paano na tayo? Yun ang tanong eh. Mm-hmm. Pero sabi ko, tinawag ako ng Panginoon. May mm. pangako siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mm, kaya kuminsan, ang panawagan ng Diyos eh, kahit di mo naintindihan eh. Or uh, sa term is, anong, anong sense ito pagpunta? Oh. Parang ganun. W- walang kasense. Pero kahit sa tingin mo walang, walang, walang direct, walang ano. Basta sumunod tayo sa Panginoon, Amen. Eh, sabi nga natin kung sino nag-aya, siyang taya. Siyang taya. Siya talagang sasagot ng lahat ng ating pangangailangan. At yun yung talagang naranasan ko, um, Brother Boyet, mm-hmm. yung sinabi niya, hindi kita iiwan, mm-hmm. hindi kita pababayaan. At yun lang ang sinagot ko kay starwife ko. Oh. Hindi tayo iiwan, mm-hmm. hindi tayo pababayaan. Mm-hmm. Yan sabi ko, anuin natin ito pero ito na mismo ang Panginoon. Kaya iyan ang parin parinanggam ngayon ang pinangahawakan ko na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Mm-hmm. Third thing, Brother M, is huwag tayong matakot pumunta sa malalim. Ay, oo. <laughs> eh, Brad, di ako marunong lumungoy. <laughs> Pero ang ibig sabihin nun, yung uh, uh, wag lang tayo sa mababaw na pag-aaral. Mm. We go deeper. Yeah. Mas maganda yun eh. More understanding ng gusto ng Diyos. Of course, uh, tutulungan naman tayo pag inamin natin ng Diyos ni Lord, di ko kaya. Tutulungan naman tayo ng Panginoon eh. Kumbaga kung meron tayong kasalanan, pagkakamali, no? Humility opens the door for God's grace. Yes. Oh. Pag nagpakumbaba tayo, ang grasya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng ng lakas para mapagtagumpayan yung kahinaan yan. Kasi nga kaya nga tayo tinawag, Brother Bonyet, mm-hmm. kasi laging yung paggamit sa atin, dinadaan tayo lagi sa mga situation mm-hmm. na conflict mm-hmm. na hindi natin gusto. Mm-hmm. Pero ang purpose nito ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magamit sa iba na hindi tayo yung unang mm-hmm. pinadadaan niya sa yeah, ganung situation. Mm-hmm. Kasi ano ano ipapaunawa mo do sa tao na nagdumadaan sa ganitong situation tapos eh, hindi hindi mo naranasan yung bagay na yun paano mo siya palalakasin paano mo mm. siya paano mong ipupus ang Panginoon sa kanya na magtiwala ka sa Panginoon mm-hmm. na kapag nagtiwala ka mararanasan mo yung mm. Panginoon kasi bakit dadalhin ka talaga doon sa na sa conflict na bagay mm-hmm. na mm. mamimili ka eh. oh, oh, dadalhin ka doon eh mm-hmm. pero pagka sinunod mo ang Panginoon at pinili mo siya saka mo makikita na na ito pala yung plano ng mm, Panginoon. Mm. Ito pala yung gusto ng Panginoon para sa akin. Yan yung sinasabi ng Lord. Inoy natin is sumunod tayo or tumugon tayo sa panawagan. Pero pag tumugon tayo, yung gospel natin this week is mm. pag-aralan mo. Amen. Pag-aralan muna natin. Eh, yung costly kasi ang discipleship eh. Pero pakatapos nun, greater purpose ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon mas bibigyan tayo ng mas magandang uh, posisyon at disposisyon sa buhay at ang purpose natin sa buhay ay mag-akay ng kaluluwa patungo kay Kristo. Purihin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Yan talaga ang essence ng ating buhay, ang maglingkod at sumunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi naman talaga tungkol lang sa pangingisda itong ebanghelyo. Ano? Ang ebanghelyo hindi lang tungkol sa pangingisda. No? Ito'y uh, tungkol sa pananampalataya at pagbabagong buhay. Amen. Yan sa ating pagpapatuloy mga kapatid. Ito po yung ating programa sa araw ng Sabado, uy, September 6. No? Alam mo, galing ako sa Pampanga kahapon, sa <laughs> Daw. Hallelujah. Napakarami ng kumukuti-kuti na parol doon. Wala ba kayo nararamdaman mga kapatid? <laughs> Meron na. Mer- Meron na. <laughs> Abangan nyo sa Sabado. Sa Sabado, ah, magugulat kayo. Meron na tayong palatandaan. Yan, okay. Ang programa natin mga kapatid sa araw ng uh, Sabado, September 6, 2025, alas tres ng hapon ng opening prayer ng MC, Opening Joyful Praise, ng Manila Gospel Choir. 3.30 to 4 p.m. sharing, 4 to 4.15 Joyful Praise, Manila Gospel Choir. Of course, 4.15 to 4.30 sharing, 4.30 to 4.45 Joyful Praise by ESGMM Children's Gospel Choir. At pagdating pa ng alas 4.45, ang Banal na Rosaryo sa panguna ng ating mga kapatid, Brother Raymond Mancenido and Sister Richelle Linang. 5.05, ang Joyful Praise in preparation for the Eucharistic Celebration by the Elsa Gospel Music Ministry. 5.30, ang Banal na Misa, ang mas celebrant po natin, Most Reverend Teodoro C. Bacani Jr. D.D., Spiritual Advisor, overall Spiritual Advisor ng El Shaddai PPFII. 6.30 to 6.45, Joyful Praise by El Gospel Music Ministry in preparation for the healing message. Pagdating po ng alas 6.45, ang Lord's Prayer, Psalm 91, Bless the Lord El Shaddai, ba hanggang sa pagbabasa ng healing message. At pagdating po ng alas 7, ay ang healing message gagamitin walang ibang ating minamahal na puno lingkod, Brother Mike C. Velarte. Ating mga MC, Brother Medeng Cabello and Sister Michelle Sabihon. At sa araw ng Martes, ito mga kapatid, ikalawang Martes ng buwang kasalukuyan ng September, ah, ay meron ho tayong uh, uh, workers formation. Kaya mga manggagawa dito sa NCR at Metro Manila, makinig po kayo. Dahil sa araw ng Tuesday, kailangan natin magkita-kita, magsama-sama. Pag sinabing workers formation, di lang itong mga workers dapat kasama mga choir. Oh, okay. May mga choir dito pati mga asirit nila doon. May, may mga, kahit dadalawa marshal nyo sa chapter nyo, isama nyo. no? <laughs> Alas dos ng hapon po simula ng programa sa araw ng Martes, opening prayer ng MC, opening Joyful Praise by ESGMM. 2.20 to 3 p.m. Workers Formation Talk, Loving God hmm. by Brother Justin Baula. 3 to 3.10 song, El Shaddai Gospel Music Ministry. Enhancement Talk, pagdating po ng alas 3 Gs ng hapon, at ang uh, gagamitin ay si Brother Dennis Prias. Ang kanyang paksa ay non-gossiping tongue. May makinig ang mga marites. Mm-hmm. Ha? Non-gossiping tongue. Uh, ah, Pagdating al- alas 3.50 ang sharing tungkol sa talk. 4.20 to 4.30, Joyful Praise in preparation for the Eucharistic celebration by ESGMM. 4.30, to 5.30 Eucharistic Celebration, Mass Celebrant Reverend Father Buen Andrew Cruz, SSP, Society of St. Paul Book Paul's Book Managing, Special Project Managing, and Liturgical Guide Editor. Aba, mm-hmm. mahusay ito. 5.30 to 5.45, Joyful Praise, ESGMM, in preparation for the healing message. 5.45 Lord's Prayer, Psalm 91, Bless the Lord, El Shaddai, opening prayer at purihin at pagbabasa ng healing message. Pagdating pa ng alas 6 ng gabi sa araw ng Martes, ang healing message. Walang iba ang gagamitin at minamahal na punong lingkod. Brother Mike Z. Velarde. Ating MC sa Martes ay si Brother Resti Alberto. Ayan, tayo oras. Naku po. Sorry po. Ayan, so, baka mag-overtime tayo. Brother M, tayo magdasal na, Brother M. Amen, amen. At sama natin sa panalangin itong mga kapatid natin no, na humingi ng panalangin sa atin sila Nanay Oya Salaysay at ang kanyang pamilya kasama rin ang pamilya na na ng ating pong lingkod sa lahat. Biggie brother. Oh, hallelujah. Aming Diyos na banal at dakila, patuloy kami nagpapasalamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa lahat po na nakikinig, Panginoon, loobin mo na ang panawagan mo ay patuloy po na magbukas ng linaw sa amin, Panginoon, upang lubos kaming uh, makasunod sa iyo, Panginoon, at ang kalooban mo ang siya naming paglaanan lagi, Panginoon, sa aming buhay, upang sa gayon maganap sa amin ang plano mo, ang layunin mo, Panginoon, na ninanais para sa aming future na buhay. Amen. Lord. Kaya naman pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nakinig ngayon. Lalo na po ang mga may karamdaman, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang may sabi sa iyong salita. Ikaw ang Diyos na aming manggagamot. Sinabi mo, Panginoon, na sa pamagitan ng mga latay ni Kristo, pinagaling mo na kami. Kaya yeah. dinideklara namin ngayon. Sabi yes, mo ng Mark chapter 11, verse 22, Hanggang 23, sabihin lang namin at hindi kami nag-alinlangan kundi pinaniwalaan namin ang, yung sin- ang aming sinabi mula sa aming puso. Gagawin Amen. mo ito para sa amin. Amen. Kaya Lord, Dinideklara namin In ngayon, Jesus sinasabi name. namin ngayon na lahat na nakinig ngayon na may karamdaman, magaling na. Amen. In Jesus magaling na Amen. sa pangalan ni Jesus. Ang magang, maging ang mga may problema ngayon, ang may mga suliranin ngayon, ang mga balisa, mga may takot. Ay Lord, ikaw may sabi sa iyong salita. Ikaw ang kapayapaan namin, Panginoon. Mula sa di malirit mong kapayapaan, Panginoon, maiingatan mo ang isipan at puso ng mga taong nababali sa Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Amen. Kaya din, Panginoon, sa mga nangangailangan ngayon, Panginoon, financially, Panginoon, o anuman ang kailangan nila, Panginoon, sabi mo po sa iyong salita, You are the great provision, Panginoon. Ikaw ang pinagmumulan, Panginoon. Nasa iyo ang ah, ikaw, nasa iyo ang provision na kailangan namin, Panginoon. Ipagkaloob mo po ito sa lahat po ng nangangailangan, Panginoon. Ang mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, ay magkaroon po sila. makita nila, Panginoon, ang mga inilaan mong empleyado sa kanila, Panginoon. At lahat din, Panginoon, mga nasa ibang bansa, Panginoon. Lahat ng mga tinawag mo, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoon, continue to bless them, Panginoon. Amen. Patuloy na ang kalooban mo ang isang masumpungan nila at naispamuhay, Panginoon. Maraming maraming salamat. Maging ang aming punong lingkod dahil patuloy namin dinadalangin na ang kanyang kalakasan, ang kanyang kalusugan. Na Panginoon na marinig namin, Panginoon, na ang tinig, Panginoon, ng aming puno ng na mangusap po sa amin, Amen, Lord. na maging Amen. malinaw na marinig na po namin, yamang ikaw ang Diyos. Sabi mo nga kay Moses noon, ikaw may gawa ng, ikaw may gawa ng aming labi, ikaw may gawa ng aming mata. Lord, ganun din sa aming punong din nilalapit po namin. Amen, Lord. Amen. Patuloy namin, Panginoon, hinihingi ang iyong favor para sa Kanya, tinawag mo po siya, Panginoon, sa, sa kapanahon ng itulo. Dinamit mo po siya. Kaya patuloy namin ipinapakiusap ang aming punong lingkod na muli, Panginoon, na manumbalik ang kanyang uh, tinig, Panginoon, Amen, na Lord, marinig Amen. po namin Amen. lahat ang mensahe na inilalagay Jesus. mo po sa kanyang mga puso, Panginoon. Amen. Amen. Maraming Amen. salamat po, Panginoon. Amen. Kaya, sa lahat po ng pamilya namin ni Brother Boyet, sa lahat ng pamilya ng mga disciple, ng mga staff, lahat po, Panginoon, na naglilingkod, mga coordinator, Panginoon. Amen, amen. Ay, amen. sinasama namin ang lahat ng naglilingkod, hindi lamang sa ubasang ito. Saan man ang mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay sinasama namin, Panginoon, sa dalangin ito na patuloy mo kaming i-bless. Ito Amen. po ang aming dalangin eh, Amen. sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen. Spirit Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sa magitan po ng tutungin, kami po'y pansamantalang papalam. Yan ang kasama. Ang inyong kapatid, Brother Rem Bailon, at nagsasabing manatili tayo sa Panginoon. Sama natin si Brother Loreto Mansell sa technical side. Brother Boyd Balisbis, ang tubayanan natin ng XI Balita kasama ng ating kapatid, Brother Eddie Basukalimot. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BMS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the Internet that is proven to work for businesses like yours. Call BMS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. tatamiyak ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sarot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot kasama anumang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdala. Yaong masasama ay makikita mo pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahama at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas nang hindi masaktanan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon o ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes at mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao kong kikilamin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararanganan. Sila'y bibigyan ko't palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. D, W, X, ay himpilan ng mabuting balita. Himpilang pinagpala. Oras po natin, pitong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Balita! Balita! you very much kay Brother Buit Balisbis and Company. ha? Thank you, Buit, for introducing our program. Maganda magandang umaga po sa inyo at mga kapatid. Ito po muli si Brother Redo Paso Kalimon maghahatid ng pang alasyat ng balita. Araw po ngayon ng Webes, ang petsa, ika-apat po ng Disyembre, taong 2025. Unahin muna natin ang uh, headline ng mga nagbabaga at umuusok na balita. Lahat ng bidding tigil muna. Lisensya ng siyam na kumpanya ni Diskaya Binawi. 6.793 trillion 2026 national budget isusuli ng Kamara sa DBM. Edad para sa Presidente Senador, hirit ibaba sa 35. Ba, hindi pwede ang ganyan. Mapaglaro pa ang ano niyan. Mapaglaro pa ang utak niyan. Pagka ganyan ang mga edad. Opo, hindi pa uubra yan. Hindi pa payagan yan. Sa Amerika ba, ilang, ilang taon ng, uh, ah, ang ang presidente? Ha? 80? Oh, dito, gagawin 35. Sino kang uh, para gawing 35 yan? Uh, sinong uh, susunod dyan sa iyo? Yate Chopper at iba pang uh, blood uh, contractors target ng BOC. Uy, meron pa pala yan chopper at saka helicopter. Oh. Ano pa ba ang pagkakaiba ng chopper sa helicopter? Parehong lumilipad yun, ano? Okay. Aba, ba, ngayon lang mangyayari ito na isusuli yung budget sa camera. Siguro dahil ang sarami na natuklas na pagnanakaw. Uh, ko ipatatawag ng infra uh, ah, com. Sinong ko ito? Uh, kampanya ng mga diskaya, walang utang sa BIR ay sa abogado ba nagbabayad naman ang ayon sa BIR kaso ay uh, ay yung kanyang ano uh, yung kanyang uh, kumpanya puro sa kanya lagi pagka nagbidding walang mananalo sila lagi Senador Rapi sa PPA shape up or shape ship out ha <laughs> huh? uh, korupsyon sa pag-iisip, malaking uh, banta sa kapayapaan. Ba't may korupsyon sa pag-iisip dahil sa sabo? Ha? Huh? Ah, uh, ano ito? Uh, edad uh, para sa presidente, uh, hinirit na ibaba sa 35. Malabo po yung inihirit ninyong yan. Kalimutan na ninyo yan. Walang ganyan kahit sa Amerika. Motibo ni Aimee sa pag-aarang kay Remulla kwestiyon ng palasyo. Ito mo na ito si Jaime. Uh, ah, binaliktad niya yung uh, blood is, is thicker than water. Sa kanya, water is thicker than blood. Anong klase ng tao ito? Siya pa namang uh, pinagmamalaki ng araw ng kanyang tatay. Oh, tapos ngayon, magkapatid. Ang kinakampiyan, yung ibang tao. Kaya, A water is, is thicker than blood. Tandaan ninyo, hindi maganda ang tao pagkaganyan. Parang nawawala ng utang na loob ito ng uh, dugong Marcos. Inampo na nga siya ng mga Marcos eh. Tapos ngayon eh, uh, gusto nang humiwalay sa Marcos. Eh di umalis ka na. Mabuti pa lumayas ka na sa mga Marcos. Magsarili ka na. 262 na aresto sa isang araw na anti-crime operation ng sa Metro Manila nagpa mukhang nagpapasikat si ano, Nartates ha. Ah. Apat siyam na South ah, Korea na wanted sa ipanadeport ng Bureau of Immigration. Mayor Bico handang tumistigo versus flood control projects. Mr. Uh, ah, pinataya bang natutulog? Diyos ko. Hindi na balik kung tulog na tulog ka eh. Di, hindi ka na magigising. Eh kung katutulog mo lamang, hindi ka pa mga makatulog. Dapat yan yan eh, natutulog ka pala, hindi ka makatulog. Dapat eh kayo bumaba, humanap ka ng ano, para malalaman mo kung sinong papatay sa'yo. Ex-district engineer ng Bulacan, itinangging bahagi ng guni-guni projects. Nako, yung kayabangan mong ano ka, ang, ang galing mong tumanggi. Walang hiya ka. Hindi ka na obra ngayon. Huling-huli ka na. Lockout order versus uh, DPW's Executive Contractor inisyo ng Department of Justice. Muli maganda magandang uh, umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Uh, nakuha na natin ang kalipunan ng ating mga pagbabalita. ay ah, pinag-utos ni Department of uh, Public Works and Highways uh, Secretary Vice uh, Vince uh, Dison ang uh, ah, pag-suspendi uh, sa lahat ng mga bidding para naman sa mga uh, proyekto ng uh, uh, DPWH na uh, locality uh, funded. Hindi ba kayo makagawa ng sarili ninyong ano? Kalsada, bahay? Kompleto tayo sa ano ah, heavy equipment ah. Mas matindi pa tayo sa mga AAA ah. O bakit hindi magawa ang government ano? Tawagin mo na government uh, project yan. Government ano, wala na mga pasabkon-sabkon yan. Diyan nakakadali lagi eh. Kaya tayo nadadali lagi ng ano eh. Ng mga kontratang yan eh. Uh, na, na, nanakawan tayo. Uh, kasunod ito na rin ito ng uh, sinasagawang investigasyon sa mga ano man dyan sa flood control projects sa bansa. Uh, ah, I will order uh, today. I uh, post to all bidding of locally uh, funded projects uh, nationwide uh, yung condition. Uh, applicable uh, ang uh, supervision sa lahat ng uh, bidding uh, process locally sa national, regional at uh, district uh, uh, office. Layunin ng uh, kautosan na mabigyan sila ng mga sapat na uh, panahon upang uh, repasuhin ang mga kasalukuyang proyekto at uh, mag- maglinis sa ahensya. Uh, uh, alinsunod pa rin sa uh, direktiba ni Pangulong Marcos. Uh, use as own words, is uh, Marcos doesn't uh, want the people's money and uh, projects to be thrown uh, into the uh, river again. Ang sabi ng DPWH chief, ah, ah, ang ibig sabihin niya, ah, wag na wag niyong ulitin na itapon na naman sa ilog ang pera ng mga mga mga multo. Ah, sinabi pa niya na maglaan siya ng ah, hanggang dalawang linggo upang makapaglagay ng isang ah, ah, safeguards sa mga naturang proseso. Tinak naman ni Dison sa tubig ah, sa ah, tuloy-tuloy ang lahat ah, ng ah, foreign na assisted projects Tako ko tuloy-tuloy sa tu tiniyak sa tubig. Samantala, mm, lisensya ng siyam na kumpanya ni Diskaya binawi. Binawi na ng Philippine Contractor sa uh, accreditation for uh, board uh, o pickup ang uh, lisensya ng lahat ng mga uh, construction uh, company sa pag-aari naman ni Sara Diskaya. Uh, sa sa board uh, resolution uh, number 75 sinabi ng PICAP na ang lit uh, testimonya ni Diskaya sa Senado ay uh, nagpataas ng uh, agam-agam ng uh, pagkakato, pagkakaroon ng uh, sa buwatan uh, paggamit ng mga uh, scheme o uh, manipulasyon sa publiko bid. Ang uh, sa publiko sa bidding ng government uh, uh, projects na nagka, nakasisira sa transparency Uh, transparency uh, sa pagiging ng pagiging uh, uh, patas at kompetisyon ng uh, lumalalang mga uh, uh, licensing at procurement uh, laws after uh, throughout uh, available of the statements made by Ms. Diskaya, ang uh, pickup board uh, concludes uh, the, uh, that uh, the uh, uh, continue the accreditation of uh, this corporation is princip as inimically inimic inimical to public interna interna internest public interest industry integrity and government procurement uh, uh, transparency ay pa rin sa PICAB. Ang uh, siyam na kumpanya uh, ng uh, binawian ng uh, ng lisensya ay ang St. Gerard uh, Construction General Contractor and, De- uh, and Development Corporation, Alpine Omega, uh, naalala ko si Brother Leo ang ano eh, Leo Panelo. Magkasunod kami na niyan nung araw sa pagpuprograma. Ang kanyang ang title ng kanyang programa ay Alpha and Omega. General uh, Ah. Contractor and Development uh, Corporations, uh, uh, Timothy uh, uh, Construction Corporation, uh, uh, Horizon uh, build, uh, Builders and General Contractors and Development Corporation, St. Uh, Matthew uh, General Contractor and uh, Development Corporation, Great uh, Pacific uh, Builders and uh, General Contractor Incorporated, YPR, General uh, Contractor and Con, Construction Supply Incorporated, Wayna, Waynaker, or Waynaker, or DPC, the the Elite General Contractor and Development Corporation. Matatandaan na sa pagdinig ng ah, Senate Blue Ribbon Committee namin ni Diskaya na siya ang may-ari ng lahat ng uh, nabanggit na kumpanya na sumasali sa government uh, project bidding. Subalit, walang nananalo kundi sila rin. Paano mananalo yon? ay yung lahat ng ah, kumpanya ay kanya. Manalo yung isa, kanya rin yun. Yung isa manalo, kanya rin. Parang, parang ano eh, para kayong imbudo eh. Doon napunta sa imbudo. Alam ano ba na yung imbudo? Imbudo ng mantika. Kapag isinalin mo doon yun, dire-diretso po yun sa bote. Ganun. Yan. Samantala, uh, inirekomenda na na kahapon ng ilang mga uh, leader ng Kamara kay Speaker Ferdinand Romualdez uh, ah, na ibalik na rin na ang panukalang uh, uh, 6.793 trillion pesos. National budget po ito sa Department of Budget and Management. Kaugnay sa anomalya sa formulasyon sa uh, alokasyon ng mga Ayun siya. Sa biglaang uh, ah, press uh, briefing, sinabi ni Deputy Speaker uh, Ronaldo Puno uh, na nagdesisyon na silang ibalik ang uh, panukalang uh, pondo sa DBM upang uh, i-review at isaayos muna ito tinukoy ang mga na mga mambabatas na na-discover nila na ilang uh, ilang seryoso at uh, paulit-ulit na anomalya sa preparasyon ng 2026 National ba- Budget Expenditures uh, Program o NEP particularly na ang DPWH, DILG, PNP at Department of uh, uh, agriculture. Ang uh, ah, akbang naman ay uh, matapos na masilip uh, ng uh, mga mambabatas ang uh, lang pondo ng uh, DPWS na sana ay uh, 881.3 billion na may maraming uh, uh, tema sa 2026 NEP na sa kabila ng uh, tapos na ang uh, proyekto ay muli pang uh, uh, nilagyan ng budget. Grabe. Ay uh, dito na makikita yung mga singit-singit. Dapat kasuhan na yan. Yung mga nagsingit dyan, dapat kasuhan na. Hindi huwag nyo yung mga sabihin, babaliwalain nyo. Ba, hindi pwede yan. Ang magnanakaw ay talaga magnanakaw. Kabilan sa mga sinisilip ang... Uh, uh, ah, magkakalintulad na bilyong halaga ng pondo ng mga proyekto. Kita mo na. Ang, uh, naghihirap tayo ng parang daga tapos nga pinaglalaroan lamang ninyo ang uh, pera tinatapon lamang niya sa ilog ng DPWH na copy paste uh, ang mili ang uh, inilagay na alokasyon uh, doble-doble ang pondo sa mga na natapos na proyekto ay Panginoon ko oversized na lamsam at iba pa ay sibunuan ito ah di ba sibunuan ang mga insertion na ito ng pondo sa ay nang gagaling sa umano sa mismo sa ay siya para naman sa mga kongresista ang uh, nasisilip, nasisisi dahil pa rin sa dumadaan ito ang uh, deliberasyon sa Kamara. Nako, kayo ha, ah. ay pagka DPWH yan, ay sibunuan pa yan. Ah, bakit nagkakaganon? Ito, edad daw para sa presidente, senador, irit ng ng uh, ano, ibaba daw sa 35 pesos. Hindi, 35 by 8. Napakalabo ng iniisip nito kung sino nag-isip nito. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit nito. Bukod tanging kayo, ay kung 35 years old ay addict. Itinulak ni Young Guns ah, ang uh, ah, kamera ang uh, mga uh, solusyon ng uh, ng both houses uh, number 2 ng uh, um, naglalayong uh, ang uh, amyendahan ang uh, ah, 1987 Constitution para naman sa mabigyan ng pagkakataon daw ang mga uh, henerasyon ng mga uh, batang uh, leader na sumabak sa uh, national uh, election. Kita mo na. Nakasaad naman sa RBH uh, Number 2 na magagawa ng ah, konstitusyon, uh, ah, convention, uh, ah, o konkon ang uh, nagla naglalayong ibaba ang uh, 35 at uh, hanggang 40 ang ang uh, minimum age which age ng uh, para sa kandidatura ng Pangulo at Vice Presidente at uh, 30 to 35 naman ang uh, uh, uh, 30 to 35 years old uh, sa senador at 2028 national election. Nako, itong uh, panukalang ito, malabo ito. Malabo ka pa sa sabaw ng pusit. Sa hine, henerasyon ng uh, mga bagong uh, leader sa si Pasig Mayor uh, Bico Soto sa mga popular uh, na pasok sa nasabing uh, kategorya. Ang nasabing uh, panukala naman ay inihay niya uh, ni na Deputy Speaker uh, Paulo uh, Ortega. Kilala ko ito eh, si Ortega eh. Pag kami napunta sa Baguio eh, tinipinag, tinitimplahan ako ng, binubuksan ako ng soft drinks yan eh. Si Paolo, oh, nanonood pa kami ng boxing noon. Ang tatay niyan ay si Bungo. Di, uh, Bungo, oo. Kung tawagi Bungo, opo. Takot doon ang mga kriminal. Pag sinabing Bungo, abay, eh, tumakbo ka na. Ah, yan yung anak niya maliliit pa noon. Ito, sina, sina ano nga ito? Natatandaan ko pa. Nag, uh, ang babait ng anak niyan, oo. Pag may bisita doon, media, uh, kukuha ka dyan ng soft drinks, bibigyan ka ng soft drinks si Paolo Ortega. Nasaan na kaya, patay na kaya ang tatay ninyo? Si, si Bungo at gay Kong uh, ah, uh, ah, Hon uh, ah, Deputy Majority Leader uh, Eric uh, Dionisto, Dionisio Junior ng uh, Manila Sia Alonto at Jong ng uh, Lanao at uh, Del Sur Uh, Rodrigo uh, Gutierrez at uh, Juan Rider uh, Partilis Ed uh, Eduardo uh, Rama at House uh, House uh, Committee on uh, Public Information Chairman uh, Lorian uh, Suan at uh, Cagayan de Oro City sa mga uh, dinagore ang uh, young uh, ah, guns. Ba, hindi pwede daanin nyo sa mga young guns, young guns itong uh, ano. You are the lawmaking body. Hindi po pwede sa Amerika po, hindi po pwede ang ganyan. Uh, meron ba nakita kang uh, bata sa Amerika? Ay tayo lagi sumusunod sa Amerika eh. Hindi po pwede na Basta na lamang eh, lalo na sa pagkabataan, napakadali maginit ang ulo. Suntukan agad dyan, sigurado. Opo ipinunto naman ng uh, ah, young uh, guns nasa Estados Unidos. Oh, ang 35 years old ay uh, kwalipikadong uh, kumandidato sa pagka sa pre presidential uh, election. Ang uh, ang uh, ang inyong sabihin ay uh, kapag kayo ay nandiyan na uh, dahil member ng uh, Kamara at kayo ay member ng uh, lawmaking body, ang ipagbawal nyo ay wag, uh, bawal kumandidato ang walang alam. Bawal kumandidato ang hindi nag-aral. Bawal kumandidato ang bobo. Yan ang isulong nyo. Hindi yung uh, kung sino-sino, eh, kung sino-sino lang ang lumalabas, eh, wala naman palang alam eh. Ha? Yan ay pagbawal nyo. Ha? Huwag niyang kung ano-anong mga spekulasyon nyo. Hindi obra yan. Pwede daw ang 35 sa Amerika. Samantalang ilang taon na ba si ano si Biden? Ilang taon na ba si si eh, Trump? Oh. Sino may sabi sa'yo na 35 pwedeng kumandidato? Ha? Sari-sari mga palabas ito. Kumpirmahin nga natin sa mga senador. Ay, nako. Samantala, motibo ni Amy sa pagharang kay Remulla Pwesto ng palasyo. Ah, ah, ah palaisipan pa rin ang uh, ng Malacanang ng uh, motibo ni uh, ah, Senator Jaime Marcos sa kanyang kap- uh, kapatid ang payag pa ng uh, hinarang haharangin ah, harangin niya ah, ah, sakaling uh, mag-appoint uh, si Justice Secretary ah, ah, Jesus Cristo Remulla ah, bilang ombudsman dahil pa rin sa uh, paniwalang kasama ito sa plano para naman sa maipakulong uh, si Vice President uh, Sara Duterte bago dumating ang ang 2028 election. Ano ka ba, uh, Amy Marcos? Sumasangayon ka sa magnanakaw. Ay magnanakaw ka na rin. Lahat ng mga ninakaw ni Sara Duterte, eh, pinagmamalaki mo pa. Ha? Anong klase ka? Huwag ka na, tanggalin mo yan pagka Marcos mo, ibahin mo na ang apelido mo. Dapat ang apelido mo si Lakson, dahil ang tatay mo naman si Lakson talaga eh. Oh. Dapat kay Lakson ka na pumunta. O oh, dahil Lakson ang uh, tatay mo eh. Hindi naman Marcos eh. Ampun ka lang dyan eh. Ayon sa Palacio, Apalos Press Officer, Attorney Claire Castro, ah, uh, hindi uh, hindi ma malinaw kung uh, ang motibo uh, ng senadora sa pan uh, pagharang kay Rimulya ay para uh, protektahan ang